ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืน สังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ เพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะกลายกำหนัด พอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง Pickles conditioned phenomena are impermanent. Conditioned phenomena are unstable. Conditioned phenomena are unreliable. It is enough to become disenchanted with all conditioned phenomena, enough to become dispassionate toward them, enough to be liberated from them. ภิกษุทั้งหลายขุนเขาสิเนรุ โดยยาว84,000โยชน์โดยกว้าง84,000โยชน์ยังลงในมหาสมุทร84,000โยชน์สูงขึ้นจากผิวพื้นสมุทร84,000โยชน์ p ิก k l e ิเนรุ the king of mountains is 84,000 yojanas in length and 84,000 yojanas in width. It is submerged 84,000 yojana in the great ocean, and rises up 84,000 yojanas above the great ocean. มีสมัยซึ่งล่วงไปหลายปีหลายร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี ที่ฝน ไม่ตกเลย เมื่อฝนไม่ตกตลอดเวลาเท่านี้ ป่าใหญ่ๆ อันประกอบด้วยพืชกามปูตกาม ไม้หยวกยา และหญ้าทั้งหลาย ย่อมเฉา เหี่ยวแห้ง มีอยู่ไม่ได้ นี้ฉันใด สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งที่บังอะไรไม่ได้ ฉะนั้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังการทั้งปวง พอเพื่อจะกลายกำหนัดพอเพื่อจะปล่อยวาง There comes a time, because when rain does not fall for many years, for many hundreds of years, for many thousands of years, for many hundreds of thousands of years. When rain does not fall, seed, life, and vegetation, medicinal plants, grasses, and giant trees of the forest wither and dry up, and no longer exist. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. It is enough to become disenchanted with all conditioned phenomena, enough to become dispassionate toward them, enough to be liberated from them. ภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่สองย่อมปรากฏ เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏ แม่น้ำน้อยหนองบึงทั้งหมด ก็งวนแห้งไป ไม่มีอยู่ นี้ฉันใด สังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังการทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังการทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ ฉันนั้น เพียงเท่านี้พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังการทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัด พอเพื่อจะปล่อยวาง There comes a time, Pico, after a long time, a second sun appears. With the appearance of the second sun, the small rivers and lakes dry up. and evaporate and no longer exist. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. It is enough to become disenchanted with all conditioned phenomena, enough to become dispassionate toward them, enough to be liberated from them. มีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่สามย่อมปรากฏ เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏ แม่น้ำสายใหญ่ ๆเช่นแม่น้ำคงคายุมนาอาจิรวดีสารภู และมหานที ทั้งหมดก็งวดแห้งไป ไม่มีอยู่ นี้ฉันใด สังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉะนั้น สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้น There comes a time when after a long time a third sun appears with the appearance of the third sun the great l i v e r s the Ganges the y u m a n a the Acharyavati Sarapu and mahi, dry up, and evaporate, and no longer exist. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. ภิกษุทั้งหลาย มีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ย่อมปรากฏ เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏ ทะเลสาบทั้งหลาย อันเป็นที่เกิดแห่งแม่น้ำใหญ่ๆเช่น แม่น้ำคงคายุมนาอาชิรวดีสารภูและหมานาทีทะเลสาบเหล่านั้นทั้งหมดก็งวดแห้งไป ไม่มีอยู่ นี้ฉันใด สังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังการทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังการทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้น There comes a time when after a long time a fourth sun appears with the appearance of the fourth sun the great lakes from which those great rivers originate those great l a k e dry up and evaporate and no longer exists. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. พิสษุทั้งหลายมีสมัย ซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าย่อมปรากฏ เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏ น้ำในมหาสมุทรที่ลึกร้อยโยต ก็งวดลง น้ำในมหาสมุทรที่ลึกสอง200โยชน์มหาสมุทรที่ลึกแม้เจ็ดร้อยโยชน์ก็งวดลง เหลืออยู่เพียงชั่วเจ็ดต้นตาลก็มี งวดลงเหลืออยู่เพียงชั่วห้าต้นตาลงวดลงเหลืออยู่กระทั่งชั่วหนึ่งต้นตาลงวดลงเหลืออยู่เพียงชั่วเจ็ดบุรุษ งวดลงเหลืออยู่เพียงชั่วครึ่งบุรุษก็มี งวดลงเหลืออยู่เพียงแค่สะเอว เพียงแค่เข่า เพียงแค่ข้อเท้า กระทั่งเหลืออยู่ลึกเท่าน้ำในรอยเท้าโคในที่นั้นนเช่นเดียวกับน้ำในรอยเท้าโคเมื่อฝนเม็ดใหญ่ เริ่มตกลงในฤดูศาสตร์ มาในที่นั้นนเพราะการปรากฏขึ้นแห่งดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าน้ำในมหาสมุทรไม่มีอยู่แม้สักว่าองคุลีเดียว นี้ฉันใด สังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังการทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังการทั้งหลาย เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉันนั้น เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังการทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะกลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง There comes a time after a long time, when a fifth sun appears. With the appearance of the fifth sun, the waters in the great ocean sink by a hundred yojanas, two hundred, three hundred, up to seven hundred yojanas. The water left in the great ocean stands at the height of seven palm trees, at the height of six palm trees, four, three, a mere palm tree. The water left in the great oceans stands at the height of seven fathoms, at the height of three fathoms, a fathom, half a fathom, up to the wrist, up to the knees, up to the ankles, just as in the autumn, when thick drops of rain are pouring down. The waters stand in the hoof prints of cattle here and there. So the waters left in the great ocean will stand here and there in pools the size of the hoof prints of cattle. With the appearance of the fifth sun, the water left in the great ocean is not enough even to reach the joint of one's fingers. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. ภิกษุทั้งหลายย่อมมีสมัย ซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่หกย่อมปรากฏ พราะความปรากฏ แห่งดวงอาทิตย์ดวงที่หกืืนแผ่นดินนี้ และกุนเขาเสนรุก็มีควันขึ้น ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนเตาเผาหม้อ อันนายช่างหม้อสุมไฟแล้ว ย่อมมีควันขึ้นขโมง ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น นี้ฉันใด สังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังการทั้งหลาย ไม่ยั่งยืนฉะนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้น There come a time after a long time when the sixth sun appears with the appearance of the sixth sun the great earth and Sineru the king of mountains smoke fume and smolder just as a potter's fire, when kindled, first smokes, fumes, and smoulders. So the appearance of the sixth sun, the great earth, and Sineru, the king of mountains, smoke, fume, and smolder. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. ภิกษุทั้งหลายย่อมมีสมัย ซึ่งในการบางครั้งบางกล่าว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดย่อมปรากฏ พระความปรากฏขึ้นแห่งดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดพื้นแผ่นดินนี้ และขุนเขาเสเนรุ ย่อมมีไฟลุกโปลงโปลงมีเปลวเป็นอันเดียวกันหมด เมื่อพื้นแผ่นดินนี้ และขุนเขาเสเนรุ อันไฟเผาอยู่ ไม่อยู่อย่างนี้ เปลวไฟถูกลมซัดขึ้นไปจนถึงปรมโลก เมื่อคุณเขาสิเนรุถูกไฟเผาอยู่ ไม่อยู่ วินาศอยู่ อันกองไฟท่วมทับแล้ว ยอดทั้งหลายที่สูงรอยโยดบ้างสองรอยโยดถึงห้ารอยโยดบ้าง ก็พังทำลายไป เมื่อพื้นแผ่นดินนี้ และขุนเขาเสนรุ อันไฟเผาอยู่ ไม่อยู่กี่เท่าและขมเหลาย่อมไม่ปรากฏ เหมือนเมื่อเนยใสหรือน้ำมันถูกเผา ขี้เท่าและขมเหลาย่อมไม่ปรากฏ นี้ฉันใด สังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังการทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังการทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ ฉันนั้น เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังการทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัด พอเพื่อจะปล่อยวาง There comes a time when, after a long time, a seventh sun appears. With the appearance of the seventh sun, the great earth and Neru the king of mountains, bursts into flames, blasts up brightly, and become one mass of flame, as the great earth and Zineru are blazing and burning. The flame cast up by the wind rises even to the Brahma world. As Sineru is blazing and burning, as it is undergoing destruction, and being overcome by a great mass of heat, mountain peaks of a hundred yojanas disintegrate. Mountain peaks of two hundred yojanas, three hundred, or five hundred yojanas disintegrate. When these great earth and Sineru, the king of mountains, are blazing and burning, neither ashes nor soot are seen, just as when ghee or oil are blazing and burning, neither ashes nor soot are seen. So it is when the great earth and Sineru, the king of mountains, are blazing and burning. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. it is enough to become disenchanted with all conditioned phenomena, enough to become dispassionate toward them, enough to be liberated from them. ภิกษุทั้งหลาย ในข้อความนั้น ใครเล่าจะคิด จะเชื่อว่า พื้นแผ่นดินนี้ และขุนเขาสิเนรุ จะลุกไหม้จะวินาศจะสูญสิ้นไปได้ นอกเสียจากพวก ที่มีบทอันตนเห็นแล้ว Pickles who expect those who have seen the truth would think or believe that this great earth and Sineru, the king of mountains, will burn up, be destroyed, and will no longer exist.